боби 18 баъди ин чизҳо фариштаеро дидам ки бо қудрати бузург аз осмон фуруд меомад аз дурахши ӯ замин равшан шуд вай бо овози пурзур фарёд карда гуфт фурӯ рехт фурӯ рехт шаҳри бузурги бобил ба гурезгоҳи деву рӯҳҳои палид ба паноҳгоҳи ҳар гуна паррандагони ифлосу ба макони ҳайвоноти нафратангез табдил ёфт зеро ин шаҳр ҳамчун фоҳиша ба ҳамаи халқҳо майи пурзури зинокориҳояшро нӯшонда онҳоро маст кардааст шоҳони замин бо вай ҳамбистар шуданд ва савдогарони замин аз баднафсии ӯ сарватманд шуданд сипас аз осмон овози дигаре шунидам ки мегуфт халқи ман аз он берун ой то ки дар гуноҳҳои ин шаҳр шарик набошӣ ва ба мусибате ки барои вай пешбинӣ шудааст гирифтор нагардӣ зеро гуноҳҳояш то ба осмон зиёд шудаанд ва худо ҷиноятҳояшонро дар ёд дорад пас подоши ӯро диҳед чунон ки вай медод барои ҳар кораш дучанд подош диҳед дар ҳамон косае ки май омода мекард ба вай дучанд май бидиҳед то ба андозае ки худро бузург меҳисобиду айшу нӯш мекард ранҷу азоб диҳед зеро дар дили худ чунин мегуфт ман бева нестам балки мисли малика менишинам ва ҳеҷ гоҳ мотам нахоҳам гирифт бинобарин ҳамаи балоҳояш марг ғаму ғусса ва гуруснагӣ дар як рӯз ба сараш меоянд вай дар оташ хоҳад сӯхт чунки ҷазодиҳандааш худованд худои тавоност подшоҳони замин ки бо вай бадахлоқиҳои ҷинсӣ ва айшунӯш мекарданд дуди сӯхторашро дида ба ҳолаш фиғон мекашанд ва ба қафаси синаашон мушт мезананд онҳо аз тарси азобаш дур истода мегӯянд вой вой бар ҳоли зорат эй шаҳри бузург бобили тавоно ҳанӯз соате нагузашта ба ҳалокат расидӣ савдогарони замин низ ба ҳоли вай гирьяву нола мекунанд чунки дигар касе нест ки молҳояшонро харад яъне тилло нуқра сангҳои қиматбаҳо марворид матоҳои катони маҳин бунафшранг шоҳӣ ва сурх ва ҳар гуна дарахтони хушбӯй ва чизҳои аз устухони филу чӯби қиматбаҳо сохташудаву биринҷӣ оҳану мармар хушбӯиҳои дорчин ҳанут лодан моддаҳои хуштам атриёт май равғани зайтун орди хушсифат гандум гову гусфанд аспу аробаҳои ҷангӣ و غلامان به کسی در کار نیست چیزهای دلخواهد از تو دور شدند تمامی ثروت و دبدبت بر باد رفت و آن را دیگر نخواهی یافت سوداگرانی که همه این مالها را به اهل شهر فروخته ثروتمند شدند از عذابی او ترسیده خود را به کنار میگیرند آنها گریه و نالکنان میگویند وای вой бар ҳоли зорат эй шаҳри бузург ки либосҳои гаронбаҳои сурху бунафшро дар бар карда бо гавҳару марвориду тилло худро оро дода будӣ аммо соате нагузашта тамоми сарвати ту нобуд шуд ҳама сардорони киштӣ киштинишинон баҳрнавардон ва онон ки кору борашон дар баҳр аст дар дур меистанд дуди сӯхторашро дида оё замоне мисли ин шаҳри бузург шаҳре буд гӯён фиғон мебардоранд онҳо мӯйканон гирьяву нола мекунанд ва фарьёд намуда мегӯянд вой вой бар ҳоли зорат эй шаҳри бузург ки аз боигарии зиёди ту ҳама киштидорони баҳр сарватманд шуданд аммо соате нагузашта ба харобазор табдил ёфтӣ эй осмон эй муқаддасону фиристодагону пайғамбарон шумо шодӣ кунед чунки худо онро ба хотири шумо ҷазо дод сипас як фариштаи тавоно санги калонеро ки монанди санги осиё буд бардошта ба баҳр партофт ва гуфт шаҳри бузурги бобил мисли ҳамин санги осиё фурӯъ хоҳад рехт و دیگر بنیاد نخواهد شد. صدای تار نوازان و سرایندگان و نوای نی و کرنی نوازان از تو دیگر به گوش نخواهد رسید. دیگر یگان کسب و هنر یا هنرمند در تو نخواهد ماند. صدای گردش سنگهای آسیا دیگر از تو شنیدن نخواهد شد. نوری چراغ شهر بابل را دیگر روشن نخواهد کرد ва овози домоду арӯс аз он дигар ба гӯшҳо нахоҳад расид чунки савдогаронаш мирони замин буданд ва он бо сеҳру ҷодуҳояш халқҳои тамоми ҷаҳонро гумроҳ намуд дар кӯчаҳоят хуни пайғамбарону имондорони муқаддас ва ҳамаи кушташудагони рӯи замин ёфт шудааст